protekti infanoen contra trodae ecranoi. De longa tempo, faculoi mesuras per testoi la intelligentezan quotienton de generatio al generatio. Gi constante crescadas. Tamen, la lasta mesurado responda alla generatio de la non tempai infanoi ca iunuloi unua foie montris malcrescon. Cace tiu fenomeno ocasis unue en riciai landoi, Norveguio, Danlando, Finlando, Nederlando, Franzuio cae aliei. Tio causis multe da maltranquillezzo tra la tutta mondo. La fama brita inform reteio Bobozo publicigis antau quelcae monatoi interesan cae pensigan interviuon con la franza neuroscientisto Michel de Murgé, directoro de esploroi de la Nazia Instituto de Sano en Franzuio. Li en fase atribuas citium dangeran novajan alla troa restado antau la modernae ecranoi. Lautio signoro, tro da interretumado malbone influas la lingvo capablon, concentrigio capablon, memoron, akiradon de culturo kai progreson en lerneiae studoi. Ocasas malbonigio kai malpliigio de familiae interagadoi, kiui estes essenze gravae por la elvolvigio de lingvo capablo kai emozioi restas malpli da tempo por aliai gravae infanae aferoi, musico, arto, legado de libroi, lerneiai tascoi, cae aliai. Ocasas malbonigio cae malpliigio de dormado. Oftigas troa cerbo stimulado, cio causas impulsigemon cae mancon de concentrigio, cae mancas corp exerzoi, cio misinfluas la corpan elvolvigion cae la cerban maturigion. Demirge tutte ne contrauas la informadican mondon, gi estas ne malhavebla en la moderna mondo, cae respondetsa sen dube pri granda progresso en informado, scienzo cae culturo. Ancao en la campo de educado di estas essenze grava. La problema trovidias en la quanto da horoi, dum kiwi infanoi ca iunuloi gapas antau la ecranoi. Molte etae infanoi nun tempe ciu tage passigas horoin antau computiloi au telefonaparatoi, cae iunuloi atingas la ciutagan teruran quanton de pli ol sep horoi. Li insistas che infanoi devas esti educitai pri la dangero de tia conduto. Li recomendas che gis la sessa agio iaro infanoi simple devas eviti ecranoin. Crom eble foie specti animazioin con la gepatroi post tiu agio po tridec gis sesdec minutoi en ciu tago estus secura quanto. Multe gepatroi estas misinformitai pri la dangero de infana restado antau computiloi. Tion causas simple la torenta propagando. Oni ec disconigis la tredubindan informon che video ludoi stimulas intelligentetson de infanoi. La denuncio de la Franza sciencisto estas eble iom radicala cae in certai punctoi pridiscutinda. Gi tamen estas certe pripensinda, se oni consideras la malprudentan restadon de infanoi antau computilei ecranoi. Oni ne attendu legioin, ciui starigu limigoin al tio. Concernas gepatroin, consiigi pri